डलाल लोरे दूं सदा अमरे द नाल बोल मसूम दल डिल जग में डल وقت हैव तूं क्यू देरिया गई त